Fukiat, Agziromnyent, Nyunek, Bilen Ligeyat, Radio Bingaham, Mimoy, Tahawal, Agdom Madama, Jiromnyent Fuki Agben, Агнент, Барселона. Контрабанда ФМ. Не старая, не лицемерная, а верная. 18 лет свободы на волнах 91.4 FM, Барселона. Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana. En Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Tag, hier ist wieder Niemandsland, wie ihr soeben gehört habt, wie Sie soeben gehört haben, meine Damen und Herren. Kontrabanda FM 91.4 stellt Ihnen heute wieder ein neues Programm des deutschsprachigen Niemandslandes vor. Wir senden immer freitags von 16 bis 18 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org oder unter www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Das, was wir wollen. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seid herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Freitag, der 3. April 2009. Heute unter anderem Informationen und Hintergründe zum Thema NATO. Die NATO hat Jubiläum und das werden wir hier im Niemandsland auf unsere Weise begehen. Auf eine von uns aus gesehen unmilitärische Weise, denn im Niemandsland gibt es kein Militär und keine Waffen. Die Randale begann schon vor dem Gipfel. In Straßburg ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Bilanz der Nacht, 300 vorübergehende Festnahmen und jede Menge Trümmer. Die Krawalle begann im Vorort Neuhof, wo die Gipfelgegner ein Protestcamp errichtet haben. Von dort aus versuchten etwa 500 Demonstranten ins Straßburger Stadtzentrum zu ziehen. Daraufhin setzte die Polizei Tränengas ein. Die Protestteilnehmer errichteten Barrikaden, zertrümmerten Bushaltestellen, zündeten Mülleimer an und warfen Steine. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte das Camp ab. 14.500 Polizisten auf deutscher und 9.000 Polizisten auf französischer Seite sichern den NATO-Gipfel in Baden-Baden und Straßburg. Dabei ist die französische Stadt im Elsass der eigentliche Veranstaltungsort der Konferenz, auf der das 60-jährige Bestehen des Verteidigungsbündnisses gefeiert wird. Mehrere AWACS-Flugzeuge kontrollieren den Luftraum, auf französischen Militärstützpunkten stehen Hubschrauber und Kampfjets bereit. Gipfelgegner lassen sich davon nicht abschrecken wichtiger Teil unserer Mobilisierung sind Blockadeaktionen. Das heißt, wir sagen, Protest ist nicht genug, sondern wir wollen ein deutliches Zeichen unseres Neins gegen die Kriegspolitik setzen. Deswegen werden wir uns am Samstagmorgen auf die Zufahrtsstraßen zum Gipfel begeben. Wir werden dort mit tausenden Menschen gemeinsam diese Zufahrtsstraßen blockieren und äh, uns der Kriegspolitik direkt und mit unseren Körpern in den Weg stellen. Gespenstische Ruhe liegt unterdessen über dem deutschen Kurort. In Baden-Baden sind die Sicherheitsvorkehrungen für den Besuch aus Washington und den anschließenden NATO-Gipfel so gut wie abgeschlossen. Die Festspielstadt wurde zu einer Festung. Am Kurhaus, in dem am Abend die Mächtigen der Welt bei einem Abendessen zusammenkommen, sind die letzten Absperrungen aufgestellt worden. Für Baden-Baden haben wir sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Insbesondere geht es darum, dass die Protokollstrecke entsprechend äh, abgesichert wird und da haben wir eben heute sehr viele Maßnahmen durchgeführt. Am heutigen 3. und am morgigen 4. April begeht die NATO in Baden-Baden und Straßburg ihren 60. Jahrestag. Doch 60 Jahre NATO sind kein Grund zum Feiern, meinen wir, sondern Grund für Widerstand und Protest. Auf nationaler und internationaler Ebene haben sich Gruppen und Organisationen aus der Friedens-, Menschenrechts- und Globalisierungskritischen Bewegung zusammengefunden. Dieses breite Bündnis ruft in ihren nationalen und internationalen Aufrufen zu gemeinsamen, bunten und vielfältigen Aktivitäten gegen diesen Gipfel auf. Mit Konferenzen, Camps, Demonstrationen und Blockaden während des Gipfeltreffens des Kriegsbündnisses soll ein Zeichen gegen die menschenfeindliche Politik der NATO gesetzt werden. Attac unterstützt und organisiert die Proteste gegen diese Feier mit. Niemandsland unterstützt diese Proteste ebenfalls mit. Auf dieser Seite mh, hm, im Internet gibt es Informationen zu den Planungen der Proteste und zu den Hintergründen der NATO-Politik. Ich sage euch einmal die Adresse, das ist ganz einfach www.attac.de. Da seid ihr direkt auf der Seite und habt eine Fülle an Informationen. Wie wir gerade gehört haben aus den aktuellen Nachrichten, übrigens vom Spiegel TV, vielen Dank, gab es Randale. Das heißt, es gab äh, militante Proteste beziehungsweise auch Polizeiknüppeleinsätze und Tränengaseinsätze gegen, wie es immer so schön offiziell heißt, sogenannte Randalierer. Damit hat die Presse natürlich wieder ihren, ihr gefundenes Fressen. Eben nicht über die NATO zu berichten, über die militärischen Desaster und über die äh, NATO-Kriege, sondern über die, sagen wir mal, militanten Aktionen einiger weniger. An Aktionen ist geplant, am morgigen Samstag, dem 4. April, die internationale Demonstration durch Straßburg. Auftakt wird um 13 Uhr in der Nähe der Europabrücke auf der französischen Seite sein. Anschließend gibt es eine Demonstration in Richtung Innenstadt. Die französische Präfektur will weiterhin die Demonstration nur weit entfernt vom Stadtzentrum in der Region des Rheinhafens genehmigen. Ähm, die Veranstalter halten jedoch die Forderung weiterhin aufrecht, in Straßburg demonstrieren zu können und werden sich auch weiterhin dafür einsetzen. Informationen zum NATO-Kongress äh, internationaler Kongress, Nein zur NATO, Nein zum Krieg, 60 Jahre sind genug, äh, gibt es auf der Webseite von Nein zur NATO, No to War, No to NATO, Non à l'OTAN, Non à l'OTAN, Nein zum Krieg, Non à la guerre. Dieser Kongress findet äh, heute und am Sonntag statt, dem 5., dem kommenden Sonntag. Der internationale Kongress soll der Analyse der NATO-Politik und Strategie sowie der Diskussion rund um Alternativen und einer langfristigen Aktionsplanung der Friedensbewegung dienen. Sprachen äh, Französisch, Englisch und Deutsch sind die offiziellen Kongresssprachen. Es gibt Simultanübersetzungen in verschiedene andere Sprachen. Der Veranstaltungsort ist das Centre Sportif Luxembourg 24, die Rue Levinbulle äh, in Ilke-Grafenstatten. Das Kongressprogramm in deutscher Sprache findet ihr ebenfalls auf dieser Seite. Ich lese einmal nur ein paar Auszüge, damit ihr wisst, äh, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, wie interessant äh, und informativ diese ganze Veranstaltung läuft. 60 Jahre NATO, 60 Jahre Bedrohung für den Frieden in der Welt, eine kritische Bewertung der NATO und der NATO-Strategien in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Da geht es also am Freitag, heute, äh, bis 20 Uhr. Die einzelnen Informationsblocks laufen schon. Arbeitsgruppen halten sie ab. Widerstand gegen die Armee, Widerstand in der Armee, Widerstand im Nahen Osten und Israel, NATO gleich Sicherheit, Fragezeichen, die Geschlechterfrage, Bewertung der atomaren Strategie der NATO, nur keine Atomwaffen und nur keine A-Waffen sind gute Atomwaffen, 60 Jahre NATO-Strategie und so weiter. Dann äh, jetzt läuft gerade der Block 2 Ökologie und Krieg. Wir sagen Nein zu Krieg und Besatzung, Globalisierung, Krise und die NATO, US-Aggression gegen Russland in Europa, Responsibility to Protect, kollektive Sicherheit versus NATO, das NATO-Bombardement auf Jugoslawien 1999. Und dann ab 18 Uhr bis 20 Uhr gibt es den sogenannten Block 3 das sind Informationen und Diskussionen zum Thema das NATO-Bombardement auf Jugoslawien, Fortsetzung, die NATO und die Energiesicherheit der NATO-Staaten, kapitalistische Krise, NATO-Strategie und der revolutionäre Kampf gegen den Imperialismus, der Krieg der NATO in Afghanistan, Werbung von Armeen in Schulen, Bye-bye NATO-Bases und nuklearer Wahnsinn. Am Sonntag, dem 5., äh, gibt es eine Podiumsdiskussion von 10 bis 12 Uhr vormittags. 60 Jahre NATO sind mehr als genug. NATO verbieten für eine gerechte Welt ohne Krieg. Dann ab Mittag bis 14 Uhr, ab 12.30 Uhr bis 14 Uhr die Podiumsdiskussion, die NATO überwinden, die Herausforderung für Politik und Krieg, danach eine Diskussion zum Verhältnis von politischen Parteien und Friedensbesetzung. Und am Nachmittag 14.30 Uhr bis 16 Uhr Friedensversammlung, Berichte über die Ergebnisse der Workshops und Beratung über die Friedensarbeit nach dem NATO-Gipfel. sagt der NATO-Gipfel, da der Jubelgipfel, was es da zu jubeln gibt, weiß niemand, beziehungsweise <laughs> niemand, der äh, nicht Kriegsfan oder Lobbyist ist. Äh, Obama hat schon mehr Einsatz verlangt von den Europäern. Klare Worte des US-Präsidenten Barack Obama hat vor dem NATO-Gipfel die europäischen Partner aufgefordert, ihre militärischen Kapazitäten auszubauen. Das heißt, äh, so nett der auch aussieht, dieser Nachkomme von Denzel Washington und Sidney Poitier, er ist eben der Imperator und der will mehr Waffen von seinen Vassallen und mehr militärischen Beitrag. Wir wollen starke Verbündete, sagte Obama und warnte vor einem atomaren Wettrüsten in Nahost. Frankreich versprach natürlich direkt mehr Engagement in Afghanistan. Sarkozy und Obama ließen sich dann auf, einem gemeinsamen, auf einer gemeinsamen Presseerklärung vor den Kameras ablichten. Sarkozy lobte Obama für sein Management in der Finanzkrise. Noch hat der Mann natürlich nichts erreicht, aber es wird schon gelobt. Ich freue mich, mit einer amerikanischen Regierung zusammenzuarbeiten, die auch den Willen hat, diese Probleme zu regeln. Blablabla, bla bla, sagt er mit Blick auf die Ergebnisse des G20-Gipfels. In den nächsten Wochen werden wir zahlreiche Initiativen ergreifen. Es sei bei dem Gespräch mit Obama auch um Afghanistan, Iran, Russland und den Nahen Osten gegangen. Man werde Hand in Hand zusammenarbeiten, um eine neue Welt zu konstruieren. Die sagen noch nicht, die trauen sich noch nicht mal zu sagen, eine bessere Welt. <laughs> die sagen nur eine neue Welt. Obama und Sarkozy hatten sich zuvor zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen. Doch Obama hatte auch Kritik im Gepäck. Er forderte die europäischen Verbündeten deutlich zu einer Verstärkung ihrer militärischen Anstrengungen auf. Wir wollen starke Verbündete, sagte er. Wir würden gerne sehen, dass Europa sehr viel stärkere Verteidigungskapazitäten hat und so weiter und so weiter. Er will mehr Waffen, mehr Truppen, mehr Hilfstruppen und mehr Geld von den Europäern. Zum sogenannten Jubiläumsgipfel anlässlich des 60-jährigen Bestehens des NATO-Nordatlantikpaktes kommen die 28 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Freitag heute und morgen in Baden-Baden und, Stra Baden-Baden und Straßburg zusammen. Der eigentliche Gipfel beginnt am Abend mit einem Arbeitsessen in Baden-Baden. Merkel und Sarkozy wollen die Delegationen gemeinsam empfangen. Im Kern der Debatte wird ein gemeinsamer Ansatz zur Lösung des Konflikts in Afghanistan stehen. Die US haben angekündigt, die USA haben angekündigt, 17.000 weitere Soldaten sowie 4.000 Militärausbilder an den Hindukusch zu schicken. US-Forderungen nach einer Aufstockung ihrer Truppenkontingente an die europäischen Staaten weisen Berlin und Paris kategorisch zurück. Allerdings soll in Straßburg über verstärkte Anstrengungen zur Ausbildung der afghanischen Militärs beraten werden. AK-47. Automatический Kalaschnikow. Das internationale Symbol für Guerillakampf und Widerstand. Was ich da mache, ist sogenannter Skatgesang, gesang klingt wie Deutsch, hat auch einen deutschen Hintergrund. Die Entstehungsgeschichte des Scat-Gesangs ist folgende. Ein amerikanischer Sänger musste Deutsch singen, hatte seinen Text vergessen, improvisierte und erfand dabei den Scat-Gesang. Der richtige Text ging in etwa so. Bei beiden bedeutenden Bankgebäuden in Baden-Baden haben Banditen Wortmann die Betonbögen gewonnen und die beiden bekannten Baden-Badener Banker fangen um die potenten Baden-Badener Kunden. Bomben in Baden-Baden. Bomben in Baden-Baden der Begegnung der beiden Oberbanditen mit einem dicken Patenten, aber begabten Agenten übergaben die Banditen dem oben genannten Beamten die Bedingungen, unter denen die die Panik beenden. Die Banker toten bei der Nennung der Bedingung, die Gattinnen der Banker übergeben in den Banken den Banditen die Beute. Genügend Knete damit, aber die Banker bei dem Gedanken, Bomben in Baden-Baden. Baden-Baden. Aber da die Bomben tickten, bekamen die Damen eine Tüte mit neun, neun in Pappe gebundene Backen und die Dame mit dem Namen. Gabi gab dabei ihrem Garten mit dem Knie einen Kick in den Nacken. Aber Gabi begann dann der beknackte Bank, aber die Gabi ging zusammen mit ihrer Freundin in die Bank zu den Gangstern und verschwand mit ihnen. Auf nimmer Wiedersehen nach Südamerika. Ja, ich gebe zu, die Geschichte war etwas kompliziert. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum gingen die beiden Bankersgattinnen mit den Gangstern nach Südamerika? Passen Sie mal auf. Die beiden Damen kannten die beiden Typen, die in einer Baden-Badener Bar, in einer begnadet guten Big Band mit Bebop begonnen hatten. Begebenheit ist, bei jeder Vernunft. Während Obama also die, die Vasallen, die europäischen Staaten auffordert, mehr Waffen, mehr Truppen, mehr Militärpersonal in den Besatzungskrieg, für den Besatzungskrieg in Afghanistan bereitzustellen, äh, werden die Zweifel am Erfolgskonzept der US-Army überhaupt einen Krieg, den sie nach eigenen Ansprüchen als humanitären Krieg ausgeben, äh, die Zweifel, dass die Amis, die USA, die US-Militärs überhaupt fähig sind, einen Krieg zu führen, die werden immer stärker. Im Irak werden, auch selbst im Irak werden Zweifel laut, ob die US-Strategie der Bekämpfung zum Beispiel von Al-Qaida-Terroristen mit Bürgerwehren lokaler Stammesführer sinnvoll war. Ein Konzept, das sie schon in Vietnam damals ausprobiert haben, mit Wehrdörfern und Milizen bewaffnen. Und diese Geschichten wiederholen sich in jedem Krieg. Das US-Militärkommando in Bagdad berichtete am Freitag, heute, die US-Luftwaffe habe in Tachi nördlich der Hauptstadt eine Gruppe von Bombenlegern angegriffen, von denen mindestens einer zu einer Bürgerwehr gehörte. US-Soldaten hätten die vier Iraker beobachtet, als sie an einer Kreuzung einen Sprengsatz platziert hätten. Die Luftwaffe bombardierte die Kreuzung. Später fanden US-Soldaten die Leichen eines Bombenlegers. Zwei seiner Komplizen erlitten Verletzungen. Ein vierter Mann konnte fliehen. Wir wissen derzeit nicht, was das Ziel dieses Angriffs war, doch die Straße wurde bereits mehrfach von Angehörigen der Koalitionstruppen und der irakischen Sicherheitskräfte befahren, erklärt ein Armeesprecher. Meine Güte. In, in den vergangenen Wochen hat es auch aus der irakischen Regierung Kritik an den Angehörigen einiger Bürgerwehren gegeben. Angeblich sollen einige der Kämpfer dieser Gruppen, die von der US-Armee in den vergangenen zwei Jahren als Hilfstruppen im Kampf gegen die Al-Qaida-Terroristen angeheuert worden waren, Anhänger der verbotenen Baath-Partei von, von Ex-Präsident Saddam Hussein sein. Anderen wirft man vor, sie arbeiteten mit islamistischen Terrorgruppen sogar direkt zusammen. Im Fachdi-Viertel in Bagdad war es vor einigen Tagen zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Bürgerwehrkämpfern und den staatlichen Sicherheitskräften gekommen, nachdem Abel al-Machahadadani, der Kommandant der örtlichen Bürgerwehr, festgenommen worden war. Ministerpräsident Nouri al-Maliki, der CIA-Mann, wurde am Freitag von irakischen Medien mit den Worten zitiert, was im Fachtelviertel passiert ist, sollte als Botschaft an all diejenigen verstanden werden, die versuchen, den politischen Prozess zu zerstören und so weiter und so weiter und so weiter. total engstirnig und grausam und eigentlich idiotisch die Militärs sind, das zeigt sich zum Beispiel in Afghanistan. Ein Geheimeinsatz amerikanischer sogenannter Delta Force Kommandotruppen im Norden Afghanistans hat deutsch-amerikanische Verstimmungen ausgelöst. Ein US-Verbindungsoffizier hatte am 21. März das deutsche Wiederaufbauteam in Kunduz aufgefordert, den Flugplatz freizuhalten, aber nichts über die bevorstehende Zugriffsoperation verlauten lassen. Die war nämlich geplant. Gut eine halbe Stunde später landeten ein Herkules-Transporter und eine ganze Flotte von Kampf- und Transporthubschraubern, die sich danach sehr zur nahegelegenen Ortschaft Imam Sahib aufmachten. Dort stürmten die Amis das Gästehaus des bislang deutschfreundlichen Bürgermeisters, töteten dessen Fahrer, Koch und Leibwächter sowie zwei seiner Gäste. Sie nahmen außerdem vier Personen fest. Eine davon war nach US-Angaben das sogenannte Ziel der Aktion. Ein hochrangiges, in Gänsefüßchen Mitglied der Terrororganisation Al-Qaida. Die US-Truppen hatten sich nach Informationen aus Geheimdienstkreisen offenbar von einem Drogenclan dazu einspannen lassen, einen Rivalen zu liquidieren. <clears throat> Ja, wer das nicht richtig mitbekommen hat, das heißt, die Drogenclans stecken den US-Besatzern der Militärmaschine Informationen sie denunzieren, ist es wie im Mittelalter, wie zur Zeit der Inquisition. Man verrät der Inquisition den Namen, man zeigt anonym einen Rivalen an und die Inquisition greift in sich und foltert ihn zu Tode. Die Amerikaner bombardieren diese Leute bzw. knallen sie direkt ab oder verschleppen sie in ihre Geheimgefängnisse. So läuft das im Moment in Afghanistan. Äh, der Hintergrund, noch ein, äh, der Hinweis auf das Anwesen in Imam Sahib kam demnach aus dem Umfeld eines Kabuler Regierungsmitglieds, das tief in die Drogenkriminalität in Afghanistan verstrickt sein soll. So weit die deutsche Presse. Politiker und Militärs in Berlin rügten nun der Unmut der Bevölkerung des Ortes über die zivilen Opfer der US-Attacke richte sich nun gegen die bisher gut angesehenen deutschen ISAF-Truppen. Der nicht abgestimmte Einsatz hätte zudem Bundeswehrpatrouillen in der Gegend gefährden können. Lorette und Abrahams. Die Irak-Feldzug-Fanfare. Krieg, Krieg, dem globalen Terror. Terror. Krieg, Krieg, dem Frieden. Frieden. Krieg, dem globalen Terror. Terror. Schreit das Perpetuum mobile ist Frieden auf Krieg ist Befreiung von Diktatur. Achtung, Achtung, eine Sondermeldung des Großdeutschen Rundfunks. Die ersten Panzerspitzen erreichen Unsere siegreichen Truppen treffen nur noch vereinzelt auf den Widerstand der arabischen Bolschewisten. Schaltkreise geraten durcheinander. Brennende Kinder fliehen im Napalmregen. Dann brechen sie zuckend zusammen. Palmen zittern im Dunst der Brände. Fliegenschwärme, verkohltes Menschenfleisch klebt an den Rändern der Bombenkrater. Schimmerndes Benzin läuft in Blutpfützen. Humanitäre Missionen, Hier ein Torso, dort ein noch zuckendes Bein. Blut für Öl. Das ist der Deal. Was soll's? Alles hat eben mal ein Ende. Blut ist wie Geld. Blut für Öl. Es bewegt die Welt. Also Blut, das aus zerfetzten Leibern fließt. Jawohl, liebe Sender, wir bringen euch die Demokratie. Luft, Luft, Brand, Bombe, Bombe, Bombe. Also, Sie müssen sich das so vorstellen. Äh, Im Umkreis von 200 Metern wird aller Sauerstoff sozusagen der Luft entzogen. Und die Terroristen werden in Sekunden neutralisiert. Also, sie trocknen blitzschnell aus. Tote, Tausende, ach was, Millionen. Dann geht die Rechnung auf. Die Schreie der Gefolterten lassen die Börsenkurse steigen, steigen, steigen. Die Star Spangled Banner Hymne ertönt. Ein Beweis auch für die moralische Überlegenheit unserer großen amerikanischen Ideen. Kanonenboote am Tigris. Der Lärm der Kampfhubschrauber übertönt den Ruf des Muezzins. Luftmassaker. Abraham Panzer vor den Wellblechhütten am Stadtrand. Das Knistern der Brände, die Silhouetten der Minarette und Bohrtürme heben sich scharf ab gegen den flammenden Himmel. Am Flughafen, Flughafen nehmen wir am besten Neutronenbomben. Künstlerisch anspruchsvolle Pulitzer-Preisfotos. <laughs> Ein Kindergesicht vor den Ruinen einer Koranschule. Phosphorbomben, Phosphorbomben auf die weißen Wüstenstädte. Splitterbombenregen im Morgengrauen. Luftmassaker. Am Flughafen nehmen wir am besten Neutronenbomben. Befreiung von Diktatur. Humanitäre Mission. Friedenspakt. von der NATO besetzten Afghanistan gibt es ein Gesetz, das die Vergewaltigung in der Ehe legalisiert. Afghanistans Präsident Karzai, ein Mann des Westens, ein Mann Washingtons, ein Mann Berlins, ein Mann Londons, ein Mann von Paris und sein sogenanntes Parlament haben ein sogenanntes Gesetz verabschiedet, das Vergewaltigung in der Ehe ganz, ganz, ganz legal legalisiert wenn das überhaupt geht. Ein vom afghanischen sogenannten Marionettenpräsidenten Hamid Karzai, in Diplomatenkreisen wird er auch Bürgermeister von, von äh, Kabul genannt, äh, unterzeichnetes Familiengesetz für die schiitische Minderheit der Hassara wird von Menschenrechtsgruppen als großer Rückschritt für die Frauenrechte kritisiert. Das 263 Seiten umfassende Gesetz war nach Angaben einer Abgeordneten im Februar ohne Lesung im Parlament durchgewunken und Ende März von Karzai abgesegnet worden. Er wurde zudem an die Taliban-Herrschaft erinnernden Gesetz erstmals auf der internationalen Afghanistan-Konferenz am Dienstag in Den Haag von alarmierten westlichen Politikern zur Rede gestellt. Sein Sprecher kündigte eine baldige Stellungnahme an. Im umstrittenen Artikel dieses Vergewaltigungsgesetzes 132 heißt es laut Medienberichten, Zitat, Solange der Ehemann nicht auf Reisen ist, hat er das Recht auf Geschlechtsverkehr mit seiner Frau in jeder vierten Nacht. Solange die Frau nicht krank sei, ist sie zu einer positiven Antwort auf seine sexuelle Begierde verpflichtet. Männer sollen ihren Frauen mindestens alle vier Wochen Sex gewähren, sind aber dazu nicht verpflichtet. Artikel 133 lautet, eine Frau darf das Haus nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes verlassen. Ausnahmen seien nur medizinische oder andere Notfälle. Artikel 27 setzt das heiratsfähige Alter bei Mädchen auf den Zeitpunkt ihrer ersten Menstruation und bei Jungen auf 15 Jahre fest. Also Päderastenehe. Der UN-Entwicklungsfonds für Frauen, UNIFEM, erklärte, das bisher nicht veröffentlichte Gesetz legalisiert die Vergewaltigung einer Ehefrau durch ihren Ehemann. Der Abgeordnete Sayed Hussein Alem Balchi nannte die Kritik laut Reuters Propaganda. Das Gesetz gebe schiitischen Frauen mehr Rechte. <laughs> Schiiten machen etwa 15% Prozent der Bevölkerung aus. Beobachter gehen davon aus, dass Karzai das Gesetz unterzeichnete, weil er sich Vorf im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im August einen Rückhalt bei konservativen Hassara-Politikern erhofft, die das Gesetz initiiert hatten. Da fragt man sich, warum hat die NATO Afghanistan besetzt, damit äh, dort ganz legal Frauen vergewaltigt werden können. Das ist der Fortschritt der Besatzungspolitik. Das ist die offizielle NATO-Politik. Kapitel 8 Volksempfänger im Gefechtsstand die Lage im Irak ist beschissen, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben. Hunsfotz beschissen, Herr Präsident. Gut, lassen Sie auf der Pressekonferenz verkünden, es gäbe Anzeichen für eine Verbesserung der Situation und ernsthafte demokratische Fortschritte. Und lasst Herbie den Abendkommentar auf dem Hauptkanal sprechen. Er soll uns ruhig ein bisschen rannehmen, so auf die Tour, strategische Fehler und so weiter. Stalingrad ist verloren, die 6. Armee ist eingekesselt, mein Führer. Da sind zwei französische Journalisten unter den gefangenen Mujahedin. Was machen wir mit denen? Sperrt sie in den Keller zu den anderen. Wir bombardieren in zehn Minuten. Herr Minister Goebbels hat eingesehen, dass es besser ist, die über dem Kampfgebiet verhängte Nachrichtensperre etwas zu lockern. Aber bitte keine Pressefritzen allein herumstrolchen lassen. Die alten historischen Kreise schließen sich kurz. Es macht ein paar Mal Klick im Überbau. Aus dem Volksempfänger im verschneiten Gefechtsstand dringt unter Frequenzfiepen die Stimme Zara Leanders. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Karthago muss zerstört werden, ausradiert auf ewige Zeiten. Zeiten, Zeiten, Zeiten. Notfalls kriegen die eben eine Atombombe auf die Turbane geschmissen. Um einen Holocaust zu verhindern, lassen Sie das in den Medien stets betonen. Ich will keinen Artikel, keinen Kommentar, ohne dass die Holocaust-Bedrohung gehörig rausgestrichen wird. Ist das klar? Wir müssen diese schwulen Europäer unter Druck setzen, allen voran die Krauts. Dann versucht es halt mit Autobomben. Halt Autobomben. Autobomben. In Jugoslawien hat das doch auch funktioniert. Oder in Beirut. Äh, Herr Präsident, in Afghanistan gibt es aber nach heutigen Erkenntnissen keine Juden. Verdammt noch war das Wissen unserer verfuckte Welt Notfalls machen wir das mit Todesschwadronen. Aber erstmal die Special Task Run. Sie haben eine hübsche Frau, zwei nette Kinder, alle gesund und munter. Das soll doch auch so bleiben. Das ist unser letzter Anruf. Sie wollen Autobomben, Sie kriegen Ihre Autobomben. <laughs> Wir werden diese Motherfucker aufeinanderhetzen, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Kein Selbstmordattentäter kommt mehr in die Grünzone, ist das klar? Kein Schiff kommt mehr Schiff Olga runter. Schiff, Olga Den Rest mache ich mit ganz kleinen Stoß, ganz kleinen Stoß. Bremmer ist ein Versager, ein Morphinist, ein Vollidiot. Paulus soll gefällig seine Dienstpistole nehmen und sich ein Loch in seinen verdammten Schädel jagen. Der hat mir Bagdad in der Rekordzeit versaut, dieser Schwuchtel. Und haltet uns diese durchgeknallten Menschenrechtsfreaks vom Hals, haut ihnen aufs Maul, sollen im Tierschutz arbeiten. Und schickt diesen Kofi Annan zum Teufel. Das hier ist Krieg, Mann. Hier sterben unsere Boys. Der deutsche Soldat, der deutsche Soldat, niemals, niemals, Und dann werden alle Träume wahr. Frontdurchbruch bei den Rumänen. Historische Schaltkreise schließen sich kurz. Man hört heftige Explosionen vom Nordrand der Stadt. Explosionen unbekannten Ursprungs. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das waren unsere Geheimbrigade. SS-Spezialeinheiten, Totenkopfbataillon. Ich werde kein zweites Vietnam dulden. Ein zweites Versailles wird es nicht geben. Wir entlauben notfalls diesen ganzen verfickten Scheißdschungel und räuchern sie einzeln aus ihren Erdlöchern aus, wo immer sie sich auch verkrochen haben. Lass Flammen werfen, die werden ausgehen. ausgehen. Und dann los! los Keller, für, Keller, Keller, Keller, Wäre doch gelacht, wenn wir dieses Süffghetto nicht ungeziefer frei kriegen. Verdammte Scheiße, Berlin soll den Ausbruch befehlen. Allen voran die Kraut, die Kraut. Das Hörstück Historische Schaltkreise ist ein Versuch über den Krieg, der darstellen will, was allen Kriegen gemeinsam ist. Die Lüge, das Massaker, der Raubzug, der Massenmord, die Pervertierung der Sprache, die Entachtung seiner Protagonisten, die Entmenschlichung der Krieger, die Verachtung der zivilisatorischen Errungenschaft Menschenrechte, die Zerstörung von Welten und Umwelten, die Folter, die Vergewaltigung als Strategie, die Plünderung, die zweifelhafte Legalisierung von Raub, Diebstahl und Mord unter dem Deckmantel patriotischer Phrasen, der Mechanismus der Herrschaftssicherung, der Imperialismus, der Rassismus, der Terror, die Angst und die Verzweiflung, der Marktmechanismus, die Strategien der Waffenindustrie, das große Geschäft der Kriegsgewinnler, die Inszenierung des Kriegstheaters im großen Stile als Spektakel, die Gehirnwäsche der Beobachter, die ungeheure Verschmutzung des Diskurses. Wenn eine außerirdische Zivilisation den Planeten Erde und die Menschheit eine Weile beobachten würde, so käme sie vielleicht zu dem Schluss, dass Krieg unsere Existenzform wäre. Aber auch das ist, wie alles, nur die halbe Wahrheit. Viertel fünf. Es hagelt Arschtritte. Dashing through the snow. Arschtritte. On a one-horse-open sleigh. Arschtritte. Wo habt ihr eure Waffen versteckt, ihr Schweinebrot? Wo habt ihr eure Wer sind eure Politkommissare? Wer sind Mitglied bei Al-Qaida? Oh, what fun it is to ride. Im historischen Überbau schließen sich die Schaltkreise kurz. Islam äh, Islam wenn Sie so wollen. Die Sondermeldungen im Sieh dir mal diese Kneifzange genau an. Namen. Ich will Namen hören. Wer noch in diesem stinkenden Kuhdorf ist Mitglied in eurer verfackten IRA, e verlauster Ihre? Hitler lässt die Gefangennahme Stalins in der News-Wochenschau verkünden. Satellitenbilder gehen um die Welt. Die Truthähne aus Kentucky sind eingeflogen, Sir. Sondereinsatzkommandos der SS durchkämmen Fallujah und Tikrit. Wer denen in die Hände gerät, hat nichts mehr zu lachen. <laughs> Frei vagabundierende Kapitalmassen strömen wie zischendes Gas durch die internationalen Finanzkreisläufe. Dem Museumsdiener schlägt ein ekelhafter Verwesungsgestank ins Gesicht, als er die erste Kiste öffnet. Fanfarenstöße, flimmernde Bilder aus den 40er Jahren. Der Diktator wird aus einem Erdloch gezogen. Ein verstörtes Tier, wirrer Blick in die Kameras. Ein Soldatenmädchen aus Kentucky kreicht vergnügt auf und macht obszöne Gesten. Ein Feldarzt leuchtet dem gestürzten Präsidenten ins Maul. Das erste McDonald-Restaurant wird im frisch eroberten Flughafen eröffnet. Dann scheren sie ihm den Bart mit einem rostigen Blechdosendeckel. Es hagelt Arschtritte. Das ist der Bösewicht, der meinen Papi umbringen wollte. Mal unter uns, Miller, wie habt ihr den Burschen denn eigentlich aufgespürt? Na, wir haben uns durch Na, seine gesamte Verwandtschaft an ihn herangeschafft. Die Jungs von Blackwater haben da einen guten Job gemacht. Arschtritte. Arschtritte. Tagelanges, pausenloses Metallrockgedröhne. Die Epochen kreisen wirr über Mesopotamien. Uralte Repressalien aktivieren sich im historischen Unterbau. Sippenhaft, Generationenschuld, Volkshaft, Kollektivstrafen. Ab in Ab die in Öfen, Öfen, Öfen, ab nach Sibirien. Ab nach Sibirien. Die Hirne des Okzidents sind verseucht mit dem Leichensaft der kranken Rinder. Minarette im Sperrfeuer. Das Kreuzfahrerheer schleudert pestverseuchte Tierkadaver über die Festungsmauern. Die ersten geraubten Kunstschätze Mesopotamiens treffen in den eleganten New Yorker Galerien ein. Wir bringen ihnen die Freiheit. Die Görkers sollen das erledigen. Am Stadtrand treiben Besatzungssoldaten wahllos verängstigte Menschen zusammen und ernennen ein paar schräge Gestalten unter Hohngelächter zu Ministern, Stadtverwesern. Einen Krüppel machen sie zum Bürgermeister. Kollateralschäden. Ab in die Verliese der Inquisition. Ab ins Massengrab. Der Demokratisierungsprozess zeigt erste hoffnungsvolle Ergebnisse. Auf ihre Kinder hetzen sie die Dobermänner. Es wird gewettet, welches am längsten überlebt. Die Gestapo blockiert alle Internetzugänge. Alles schließt sich zu posthistorischen Schaltkreisen zusammen. Fucky, fucky, Mr. One Dollar, One Dollar, Die Eingeweide des Okzident haben es erneut ausgespähen. Arschtritte. Das kinematografische Surrogat des Seins. Hodentritte. Der Hönkel tritt ins Gesicht. Der Herrenmenschenclown tritt in die Weichteile. Der Gröfatz aus Texas. Man lasse die eiserne Jungfrau ölen. Mit verwesenden Eingeweiden besudelte stinkende Fahnen. Menschenhaut platzt knatternd im Sturm der Marschflugkörper. Der Mr. Speaker rülpst amüsiert hinter vorgehaltener Hand. Wir lassen ihn morgen aufknöpfen wie einen gemeinen Pferdedieb. Das wird eine Lachnummer. Ein Hotel in der Grünzone. Allerneuester Standard. Aus den Lautsprechern im Foyer dringt gedämpft White Christmas von Bing Crosby. Clem und Johnny lümmeln an der Hotelbar herum. Gestochen scharfe Fotos werden herumgereicht. An den Geschlechtsteilen aufgehängte Gefangene. Lachen. I'm dreaming of a white Christmas. Witze machen die Runde. Was? 50 Dollar für einen Scheißdrink? Gefährlich, Mister. Islamwächter, du Lucky. Risiko ich. Der Präsident raunzt in die Mikrofone. Eine grinsende Gemeinde idiotisierter Hormonfleischfresser schwenkt patriotische Papierfähnchen. Hey, die Schlampe ist eine Funktionärin der Badpartei. Nehmt sie euch mal ordentlich vor. Die Leichen werden im Morgengrauen am Stadtrand auf eine Müllhalde gekippt, Brüste abgeschnitten. Wo haben diese verfackten Rumänen das denn gelernt? Kannst du unter Sunniten verbuchen. Apache ist der Hubschrauber, der Giftgas über Fallujah abwirft. Eine Art ironische Anspielung auf ein anderes Genozid-Gesamtkunstwerk. <laughs> der Hunnensturm im zwei Zweistromland. Steckt euch eure verfackten Genfer Konventionen in eure verfackten Menschenrechtsärsche. Das Gesicht des stiernackigen Commanders ist hochrot angelaufen. Am Horizont die schwarzen Rauchsäulen über dem bombardierten Gebäude des Fernsehsenders. Volltreffer, yippie! Frau Hauptmann in Harris, die Koordinatorin, starrt noch einen Moment konzentriert auf den Bildschirm. Dann jubelt auch sie. Also habe ich diesem Barmännchen seinen Riechkolben in die Fresse gehauen. Auf den Dächern um das Ölministerium lauern Scharfschützen und knallen jeden ab, der sich nähert. Die Soldatenpuffs in der grünen Zone werden täglich mit eingefangenen Sunnitenmädchen beliefert. <laughs> Denen werden wir schon Demokratie beibringen. Jeder, der den weißen Streifen überfährt, ist ein toter Mann. Willkommen im Todesstreifen. Welcome to the Death Zone. Eine Mauer wird quer durch das Apachenland errichtet. Jeder, der der Besatzungsmacht eine wichtige Information vorenthält, ist ein Verräter an der Demokratie. <laughs> na, na, Türen eintreten, Rauchbomben rein und dann siehst du schon, was da alles so rausgekrochen kommt. Und dann ab damit ins KZ, ein KZ in Assyrien. Seit Wochen quillt schwarzer Rauch aus den Schornsteinen. Ein Grab in den Lüften. Die Schädel der Araberkinder werden auf Panzersperren vermauert. Unter uns gesagt, das mit den abstrakten Künsten ist gar keine schlechte Idee. Unsere humanitäre Mission ist von manchen nur noch nicht verstanden worden. Schwarze Milch in der Früh. Schwarze Milch in der Frühe. Schwarze Milch in der Frühe. Das Gesicht des Präsidenten verzieht sich cholerisch. Wer hat da gelacht, Mr. Speaker? Lassen Sie die Missgeburt aus dem Pressesaal werfen und lass die Hundestaffel aus dem Käfig. Diesen Dreckswagen machen wir jetzt eins, eins, eins, eins. Wo haben sich eure Männer versteckt, ihr Huren? Wes Snyder hat eine kleine Handkamera in seinem Uniformärmel versteckt. Noch vor drei Monaten verhökerte er Gebrauchtwagen in Detroit. Jetzt rettet er am Tigris das Vaterland. Und macht nebenbei ein hübsches Sümmchen mit geilen Filmchen im Internet. Natürlich respektieren wir die Menschenrechte. Das hier ist ein ganz normales Gefängnis. Die kriegen hier leckere Hamburger, 1A Rindfleisch, Islamburger, wenn sie so wollen. Sie sehen, wir respektieren fremde Sitten und Gebräuche. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Fanfarenstöße aus einer alten Nazi-Wochenshow. Bilder von demütig lächelnden Gefangenen, die Bananenshakes entgegennehmen, werden der Presse übergeben. Hey, was ruft dieser Stinkebart in seinem Kaktum da eigentlich die ganze Zeit? Versteht jemand von euch diese Scheißsprache? Äh, ja, Sir. Äh, er sagt, dass es Allahs Wille sei, alle amerikanischen Hunde totzuschlagen. Wir hätten die Räude und so Sachen. Na, dann ballern wir ihm mal den Turm unterm Arsch weg. Feuer! Feuer! Mittlerweile kommen die Meldungen fast täglich. Die Bundeswehr wird in Afghanistan beschossen, Soldaten Opfer von Anschlägen. Montag zuletzt. In Afghanistan scheint langsam das Prinzip zu gelten, nur wer zuerst schießt, überlebt. Wie soll man auch wissen, ob in dem Auto, das gerade auf einen zurast, nicht vielleicht ein Selbstmordattentäter sitzt? Also schießt man vielleicht auch mal zu schnell. Im August kam so eine afghanische Mutter mit ihren zwei Kindern zu Tode. Die Bundeswehr hat deshalb Geld bezahlt. Blutgeld nennt man sowas. Damit war die Sache erledigt. Aber reicht das? Gewinnt man so das Vertrauen der Bevölkerung wieder? Mein Kollege Stefan Buchen spricht die afghanische Landessprache, kennt sich in dem Land bestens aus. Er ist nach Afghanistan gefahren, um zu sehen, wie die Betroffenen auf diesen Vorfall reagiert haben. Es ist nicht meine erste Reise nach Afghanistan zum deutschen Stützpunkt. Aber zum ersten Mal muss ich von Kabul nach Kunduz fliegen, die Straße ist inzwischen lebensgefährlich. Bewaffnete Wegelagerer machen die Strecke unsicher. Die UN-Maschine ist fast leer. Entwicklungshelfer und Diplomaten trauen sich kaum noch in die Provinz Kundus. So sehr ist die Gewalt dort eskaliert. In Kundus will ich einem Vorfall nachgehen, bei dem ein deutscher Soldat drei afghanische Zivilisten getötet hat. An einem Checkpoint hatte der Soldat nachts auf ein Auto geschossen. Eine Frau und zwei Kinder starben. Die Bundeswehr meint, der Schütze habe militärisch richtig gehandelt. An dem Checkpoint in der Nähe von Kundus ist ein Fahrzeug auf den Checkpoint zugefahren. Dieses Fahrzeug hat äh, Haltesignale nicht beachtet, ist weiter auf, mit hoher Geschwindigkeit auf den Checkpoint zugefahren. Daraufhin wurden Warnschüsse abgegeben. Auch diese haben nicht dazu geführt, dass das Fahrzeug nun abgebremst hätte oder angehalten hätte. Und daraufhin wurde auch das Fahrzeug geschossen. Haltesignale, Warnschüsse. Was sagt der Fahrer des Wagens? Ich habe schnell Kontakt zu ihm gefunden und ein Treffen vereinbart am Rande von Kundus. Ismail wurde von den Schüssen schwer an der Hand verletzt. Es gab keine Warnrufe oder dergleichen. Es wurde sofort scharf geschossen. Ich war hinter einem anderen Auto hergefahren. Wir kamen an eine Stelle, wo ausländische Fahrzeuge an der Straße standen, mit Scheinwerfern. Das Auto vor mir hat gewendet und ich sah die Scheinwerfer. Ich hatte Angst, dass sie auf mich schießen, wenn ich weiterfahre. Deshalb habe ich auch gewendet und da fielen die Schüsse. Die Bundeswehr am Stützpunkt in Erklärungsnot. Drei Tote und zwei Versionen vom Tathergang. Deutsche Staatsanwälte ermitteln, aber können sie die Wahrheit herausfinden? Ich will mit den Angehörigen der Erschossenen reden. Ich suche nach einer Vertrauensperson, die mich in das Dorf der Opfer bringen kann. Ich treffe Ghazi Dayan, einen ehemaligen Taliban-Kommandeur. Er kommt aus der Gegend des Dorfes, eine Autostunde von Kunduz. Kann ich ihm trauen? Wir wollen in dieses Dorf, wo die drei Personen gelebt haben, die von dem Soldaten erschossen wurden. Mhm. Da kann ich dich hinfahren. Das Dorf liegt bei der Stadt Khanabad. Du kannst dir alles aus der Nähe anschauen. Also äh, werden uns die Leute da freundlich empfangen? Hm. Ah, macht ihr keine Sorgen. Wir werden die Angehörigen finden und ihr könnt sie dann mit der Kamera filmen. auf 20.000 Dollar dort geeinigt. Und diese 20.000 Dollar hat die Familie als äh, Zahlung akzeptiert, um damit eben eine Blutrache zu vermeiden. Und damit war das auch afghanischen Gebräuchen beendet. Beendet? Wir wollen dazu die Angehörigen der Opfer hören. Ankunft im Dorf Buin. Auf dem Platz vor der kleinen Moschee empfängt uns der Dorfvorsteher. Äh, äh, Shah Rasul berichtet vom Schmerz unter den Leuten. Er kritisiert, dass die Bundeswehr sich nicht im Dorf entschuldigt hat. Also Von den deutschen Streitkräften hat sich hier niemand blicken lassen. Niemand, fragen Sie die Leute hier. Die beiden Jungen saßen in dem Unglücksauto, haben die Schüsse überlebt. Ihre Tante starb und die erschossenen Kinder neben ihnen waren ihre Cousins. Ganz sicher werden wir uns an den Deutschen rächen, sagt der Bruder der getöteten Frau. Das ist der einzige Weg, uns zu wehren. Die Bundeswehr hat die Sache so dargestellt, sie habe 20.000 Dollar Blutgeld bezahlt und damit sei die Sache bereinigt. Stimmt das oder nicht? Nein, das ist falsch. Es gab eine Sitzung in der Stadt Kundus und es wurde das Geld bezahlt. Ja, aber damit ist die Sache nicht bereinigt. Wir sind tief verärgert über die Deutschen. Genau, äh, Wenn sich diese Gewalt gegen uns fortsetzt, dann werden wir die Hände nicht in den Schoß legen. Wir werden uns wehren und uns gegen die Ausländer erheben. Freiheitslied. Sie traten viel haben gerufen und haben gewandt, gerufen und haben gewandt. Das war herangetanzt, es schlug sich den Mantel um Kopf und Kinn und schlug ihn den Menschen um Blick und Sinn. Wie grinsenden Grausen gewährt, haben dem grinsenden Grausen gewährt, dem grinsenden Grausen gewährt. Sie gaben ihm Hand und Herz und Schwert, das Grausen führte dem Schwert die Hand, Millionen Leiber zuckten im Sand. escuchando Niemandsland, un programa no siempre y no solo en alemán. La primera parte de este programa ha sido sobre la guerra, sobre eh, el 60 aniversario del pacto militar más nefasto quizás, más grande, más potente de la historia, el 60 aniversario de la OTAN que se celebra justo en estos días, hoy, mañana y pasado mañana, en las dos ciudades casi hermanadas, Baden-Baden, al lado alemán, y Strasbourg, Estrasburgo, en el lado de Francia. Ahí se encuentran los más de 20, creo que son 26, jefes de los países que más guerras han armado en, los, en las últimas décadas. Pero vamos a hablar hoy de otro tema aquí en Niemandsland, algo sobre la historia reciente alemana, algo sobre el muro de Berlín, el estado desaparecido de la DDR, de la Alemania del Este. Aquí el himno 64% de los alemanes del este se consideran todavía ciudadanos de segunda clase. Alemania, tras la caída del muro de Berlín, eh, un balance un poco amargo. Amargo sobre todo porque ahora estamos en crisis. El maravilloso capitalismo, este mundo de glamour, eh, este mundo de un glamour tremendo sea resultado, ha resultado un mundo de engaños, un mundo de falsas promesas, un mundo de estafadores, un casino tremendo. El capitalismo, Wall Street, ha sido una burbuja de estafadores. Eh, la gente lo paga con paro, con una miseria general que se va extendiendo. Veinte años después de la caída del muro de Berlín, Alemania continúa presentando una sociedad dividida. Sí, señores. La reunificación de 1990, una absorción política y económica de la antigua República Democrática Alemana, RDA, a la medida de la Alemania Occidental, no ha cerrado aquellas cicatrices a las que se refirió el ex canciller y padre de la Ostpolitik, Willy Brandt, en su famosa intervención en la primera sesión del Bundestag de la Alemania reunificada en el Reichstag de Berlín el día 4 de octubre de 1990. Brandt, que falleció en 1992, apeló en aquella histórica sesión a una reunificación sin cicatrices deformantes que lograra integrar lo que era un único cuerpo nacional mediante el aprecio y respeto hacia la autoestima de los hasta entonces separados alemanes. En aquel momento, la correlación de fuerzas imperante entre los dos trozos de Alemania impidió una reunificación más orgánica y popular. Veinte años después, Mm, si la reunificación nacional y estatal presenta la evidencia de un hecho sólido, los estudios muestran una cruda división entre las sociedades del este y del oeste. División de mentalidad, de valores y hasta de niveles de paro y de rentas. En desempleo, la zona correspondiente a la antigua RDA dobla al oeste. 14,1% frente al 7% en datos de febrero. En rentas, los alemanes del este ganan un 12% menos y sus estados federados dependen en un 30% de las transferencias del oeste. Aún no podemos decir si la reunificación social ha tenido lugar, dice el sociólogo Wilhelm Heitmeier de la Universidad de Bielefeld, que dirige desde el 2002 la encuesta nacional Deutsche Zustände, Estados Alemanes. Para Heitmeier, los problemas de la integración social de Alemania tienen que ver con una dificultad más general de la nación por integrar y aceptar en la sociedad a los grupos diferentes y más débiles. Los alemanes de este, del este tachan en las encuestas de arrogantes, superficiales y peseteros a sus compatriotas del oeste, mientras que estos describen a los orientales como desconfiados, preocupados y holgazanes. Sí, señores. <laughs> Un 64% de los alemanes del este se consideran ciudadanos de segunda clase. Un 62% observa que la reunificación no ha supuesto solo ventajas, sino <clears throat> también desventajas, y un porcentaje similar se declara discriminado. Frases como nuestros logros son poco reconocidos u otras que denotan una sensación de injusticia son reconocidas en esta encuesta nacional que se efectúa desde hace siete años por más del 70% de los alemanes del Este. Todavía no tenemos una sociedad cuyas partes tienden al mutuo acercamiento, dice el señor Heitmeier. A la pregunta de si Alemania ya es una patria unida, la respuesta de cuatro sociólogos es un ambiguo jain. Jain quiere decir ja eh, und nein. Es como un sí-no. Sí, no, no, sí, sí, sí, no. Contracción de sí y de no en alemán. Jein. Por un lado, en una comparación entre 1996 y el 2008, el orgullo por ser alemán ha aumentado sin que ello haya dado lugar a expresiones de un nacionalismo grosero por encima de lo habitual en Europa. Hasta entonces había un tabú entre la gente bien pensante decir estoy orgulloso de ser alemán, con el fondo de la experiencia del fascismo, del nacionalismo, del Tercer Reich y todo lo que pasó en estos años nefastos de la historia alemana y europea. Por el otro, la identificación de unos y otros con la parte oriental u occidental del país no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Solo un 60% de los ciudadanos del oeste y un 41% de los del este consideran integrada a la nación se consideran integrada a la nación en la encuesta publicada por la editorial Surca. Únicamente un 17% de los ciudadanos del oeste y un 33% de los del este han pasado alguna vez un mes entero en el otro lado del país, que lleva 20 años sin muro. La actual, Alemania no tiene precedentes históricos. Hasta 1990 nunca había habido una Alemania en las actuales fronteras. Así pues, como dice el teólogo de la antigua RDA, Friedrich schollemann, en Alemania no hubo una reunificación, Wiedervereinigung, sino una nueva unificación, una Neuvereinigung. Más allá de la comprensible lírica de la celebración del vigésimo aniversario de la caída del muro, la revolución popular de la RDA fue una mera consecuencia del inesperado giro de la situación en Moscú. El guión esencial del cambio alemán fue un asunto dictado por las élites occidentales en el que el valioso y respetable movimiento cívico de la RDA puso poco más que la coreografía. Una típica revolución alemana desde arriba. Ha pasado una generación y las cicatrices de todo aquello, junto con los patentes éxitos, están a la vista, pero aún deberá pasar otra generación para, para cerrar el círculo de la reunificación social. FDJ und DSF. una canción del grupo Beside the Norm Hip Hop in the En otoño de 1989, el señor Christoph Links, nacido en 1954, fue el creador de la primera editorial privada de la República Democrática Alemana. Tras la unificación, editó o fue autor o coautor de algunos de los mejores libros sobre aquel proceso. Links considera que la absorción, absorción de la RDA por parte de la RFA no tuvo alternativa, porque en 1990 tanto la sociedad del Este como los políticos del Oeste tenían interés en una unificación rápida. La gente del este quería rápido el nivel de consumo del oeste y el canciller Helmut Kohl sabía que con una rápida unificación recibiría muchos votos del este que salvarían la mala situación de su partido, asegura. Los expertos económicos proponían un tránsito lento, pero no se les escuchó. Cita, señor Links, el resultado es que la unidad política ha funcionado, pero la economía no. Una tercera parte del dinero de los estados federados del este sigue viniendo hoy del oeste. La economía del este fue destruida. En el oeste no querían competidores, dice Links. Las empresas de la RDA fueron compradas por sus competidores del oeste, a veces por el precio simbólico de un marco y cerradas. Un marco sería 9.50 céntimos. Vaya, vaya. Por eso el paro en el este es el doble que en el oeste. No hay empresas. Los despedidos recibieron mucho dinero y empleos limpiando calles para que no se revelasen, explica. Poco a poco esa cantidad se fue reduciendo para que no se quedaran todos sin trabajo de golpe. Según Links, la unificación supuso un acelerado relevo de élites en un contexto de competencia económica. La élite del este fue apartada y sustituida por la élite alemana occidental. Los profesores del este tuvieron que abandonar las universidades y hacer sitio a los jóvenes doctores de Múnich. Los cuadros importantes, redactores jefe, administradores de la televisión y la radio en las universidades, todo esto fue rellenando con gente del oeste. En ese proceso, muchos intelectuales del este, que no habían sido colaboradores de la Stasi, pero que fueron señalados como próximos al sistema, perdieron su puesto. Este concepto político fue causa de que muchos perdieran puestos influyentes que los occidentales ocuparon al relevo. En las librerías alemanas sobre la RDA casi solo se encontraban y se encuentran libros sobre la Stasi. La Stasi era la política, era la policía, perdón, la policía del régimen de la RDA de aquel entonces. Eh, lo que había en la RDA, más allá de la dictadura, otra literatura no existe en las librerías de aquel entonces. Entre 1990 y el 2000, la política tuvo un fuerte vector de deslegitimación de la RDA. Muchos se sintieron frustrados. Hacia el 2001, eso provocó la aparición de la nostalgia, la nostalgia del este. De repente había muchas fiestas juveniles con la gente vestida, con los uniformes de las juventudes comunistas, espectáculos de televisión en los que se exhibían los antiguos lemas y símbolos de la RDA o que resaltaban sus hazañas deportivas. Fue una reacción a años de discurso negativo, entonces se enfatizó lo bien que nos iba con nuestro sentido de comunidad, con la estabilidad de la vida y la seguridad del trabajo, o sobre lo guay que era la cultura nudista de las playas del mar Báltico. Dice el señor Links, noté eso en mi editorial. En los primeros 10 años solo recibía manuscritos sobre la opresión. Ahora en los últimos años se encuentran libros sobre la cultura y la vida cotidiana en la RDA. ¿Qué ha aportado la RDA a la actual Alemania? Respuesta. Ahora se mira con otros ojos su sistema educativo, su sanidad, el ámbito deportivo y también la calidad de la cultura. En el pensamiento social, la idea de igualdad se ha hecho muy importante para muchos. En la RDA, la mayor diferencia era que el director de las fábricas ganara quizás tres veces más que el trabajador. Hoy, un ejecutivo bancario gana cien veces más. Que esa justicia social tiene un valor es algo que comienza a comprenderse mejor hoy. El valor de igualdad ha sido aportado por el Este como lo demuestra el éxito del partido de la izquierda Die Linke, que es un claro resultado de la reunificación. El partido Die Linke está ahora en muchos parlamentos regionales de Alemania, sobre todo del este, y está en marcha también a entrar en la política general en Alemania en las próximas elecciones generales. ¿Qué futuro tiene el desagrado del Este? Las diferencias mentales tienen mucho que ver con la economía, dice el señor Lins. Todo dependerá de si la gente del Este encuentra trabajo, de si pueden convivir en equidad. En tal caso, habrá una nivelación mental mucho más rápida. En caso contrario, la diferencia se mantendrá. Un hecho interesante, en Estados Unidos aún se notan las diferencias entre estados del norte y del sur. ha sido la versión del antiguo himno de la DDR, cantada por la rockera punky Mia, en una versión muy, muy... Ni siquiera es música garraje, es más bien música traspatio berlinés, con guitarra, eh, batería y nada más. Aquí en el estudio, justo ahora, ha entrado un compañero de otro programa. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, espera, a ver si tengo tu micro. Vamos a ver. Sí, hola, hola, hola. Sí. Es el 3, ¿eh? Es el micro 3. Fantástico. Vale. Vale. Hola, eh, buenas tardes. Hola, eh, ¿cómo se llama tu programa? Onda Libre, los domingos por la mañana a partir de las 12. Es un programa sobre política y sobre, diríamos, las nuevas políticas <laughs> izquierdistas, ¿es cierto? Sí, digamos, todo lo que queda a la izquierda de la izquierda se intenta ocupar el programa. Bueno, me alegro de tenerte aquí. Y tú comentaste cuando entrabas que justo esta noche querías ver por segunda vez la película RAF, sí. Eh, así que te ha gustado. Sí, la verdad es que sí. Para, bueno, para los oyentes, eh, en realidad, eh, RAF son, es el acrónimo de... Eh, hombre, yo lo digo en alemán, pero Aquí el compañero le saldrá muchísimo mejor. Rote Arme Fraction. ¿Cómo, sería la pronunciación correcta? Rote Arme Fracción, Facción Ejército Rojo. Fracción del Ejército Rojo. Exacto. Sí, aquí normalmente tenemos una, cierta tradición en el Estado español a traducir bastante mal los <laughs> títulos de las películas y lo han traducido como facción del Ejército Rojo. Sí, no fracción, facción. facción. Facción es otra cosa que fracción, ¿no? Sí, tiene otra, una connotación, creo yo, más negativa. Facción, uno, tiene, es como una escisión y lo otro es como una parte, pero bueno, son matices. Matices. Así. Eh, mis oyentes ya saben de qué va la película ah. porque están al tanto, lo he presentado ya, pero a lo mejor, José, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos tú por qué te gusta esta película? ¿Por qué vas a verla por segunda vez? Bueno, eh, mm, el año pasado fue mayo del... Bueno, se conmemoró lo del mayo del 68 y para todas aquellas personas que supuso, evidentemente que no lo hemos vivido, ¿no? Yo soy eh, más joven que la, que la edad, no me correspondió vivir ese momento histórico, pero que lo tienes como un referente de, digamos, un estallido más pacífico, etcétera, por una transformación del sistema capitalista, digamos, por consenso, por mayoría, y como el desengaño del 68 dio luego a experiencias de, lucha armada, experiencias violentas en los años 70. Y a nivel de Europa, eh, la RAF fue junto a las Brigadas Rojas, por ejemplo, o Acción Directa, o aquí en el Estado español Grapo, Mil, bueno, yo creo que en los 70 forma parte de ese movimiento de desencanto, de desengaño con el, con el 68. Y es esa parte que a mí me, interesa, ¿no? Como, una, como un movimiento político luego puede evolucionar en, lucha armada. Y hay que tener en cuenta también los interesantes planteamientos de la RAF, pero bueno, sí, sí, eso es... Tú, como viste la película, ¿qué tal te, diríamos, ¿Qué te parece este, este hecho de que este mito, esta religión de Estado en Alemania, de que haya sido el suicidio de Andreas y de Ulrike Meinhof, porque lo defienden con expertos, con pruebas, con, sabes, que los tres, eh, diríamos, prisioneros más aislados del mundo, eh, en sus celdas día y noche observadas, tenían tanto cada uno una pistola y se podían a la vez, a la vez, al mismo tiempo, al mismo día, darse un disparo en la nuca. Sí, bueno, es ¿Cómo lo muestran en la peli? No la he visto, así no, que... No, todavía no la has visto. No, no, no, no, yo espero para verlo con unos amigos, pero hasta ahora no, no, Pero no te preocupes, ya lo tenemos eh, en DVD y tal, ah, Bueno, hombre, ha sido como se dice por aquí, directa al moidalos, ¿eh? al, hueso de del punto, digamos, nodal de, de, donde confluye seguramente mucha de la polémica que ha tenido que ha tenido esta película en Alemania, ¿no? <clears throat> Supongo, vaya. Eh, una, es una tema de suicidios, claro. Dime, dime, no. Pero eh, hay, hay dos tipos de polémica. Es esta que dices tú. Y la otra polémica es de los antiguos, diríamos, antiguas víctimas, los, los familiares, eh, acusan a los al director de esta película Demostrar demasiado glamour de los terroristas, que los enseñan como tipos muy cool, ¿sabes? Muy guays, con sus gafas y su forma de moverse, ah. y dicen que no es justo, y etcétera. ¿Cómo lo ves tú, José? Bueno, está bien, sí, es verdad. La, primera crítica que se le hizo a la película, me parece que el director se llama Bruce Labruce, me parece, ¿no? Creo que se llama el director, tiene un nombre así muy... muy muy molón, ¿no? También el nombre es muy molón, Bruce Bruce. Yo creo que es un tío que, que antes de... No, he estudiado realmente mucho la, obra de este señor, pero creo que venía del mundo de la publicidad, del mundo de la moda, y un poco eso se le ha notado en la película, ¿no? El, tratamiento que ha hecho. Pero sí que es cierto que ¿por qué se tiene que hacer ese tipo de crítica hacia el tratamiento que da a los terroristas, y pongo entre comillas, bueno, también se les puede llamar guerrilleros urbanos, etcétera, eh, y no se hace la crítica de cómo, hay una especie de chauvinismo europeo en comparación con el tratamiento que hace a la estética de guerrilleros tercermundistas o del tercer mundo tercermundistas ya es, otra connotación, del tercer mundo eh, o que estaban en luchas antiimperialistas, como por ejemplo los palestinos. que la RAF en su momento tuvo mucha relación con el Frente Popular de Liberación de Palestina, el FPLP. Y realmente cuando se ven esas escenas en las que coincide uno de la RAF con uno de Palestina, o sea, la comparación no, no tiene... <laughs> El, pobre palestino siempre va sucio, <laughs> siempre va con, un, con unos trapos puestos y en cambio el, el, el alemán, el europeo, ¿no? Van completamente conjuntado, limpio, aseadito. ¿Por qué no se ha hecho ese tipo de crítica también, no? Sí. De, hacer esa comparativa. Pero a lo mejor era así. Eh, eh, a propósito, el director se llama Uli Edel. Uli ah, Edel. perdón. Edel es noble. Uli Noble, Uli Edel. Mm, eh, pero importante es el productor, que es el señor Aishina, ¿ah? es un empresario productor muy importante que también ha producido por ejemplo, el hundimiento, ¿no? El hundimiento. a lo mejor de ahí sale Bruno Gantz también, ¿no? Exacto, Sí, sí, sí, sí, Bueno, el tema del suicidio. ¿eh? El tema del suicidio, a ver, eh, la verdad es que la película ahí es muy, muy torticera. Eh, coge los o sea, él está por la tesis del Estado. ¿eh? Él, defiende esas tesis del Estado de que realmente hubo un suicidio y además nos lo muestra muy... La película es muy pausada. Son dos horas y media de película. Van desarrollándose los acontecimientos desde el año 67 hasta el más o menos 77 cuando la muerte del Slayer. Hasta el 77, exacto. Sí, la muerte de Slayer, ¿no? El, industrial. Sí. Y realmente para coger todo ese tiempo cronológico, la película lo hace muy lento, pero de repente al final se precipita y en dos, tres imágenes, de repente los, los presos de la RAF tienen pistolas en sus celdas. Es más, se ve una escena en la cual uno de los abogados eh, les da un carpetacio y dentro hay un molde con la figura de las pistolas. Ya. Y se lo da en medio del juicio. <laughs> Están en medio del juicio y el Andreas Bader abre la carpeta y comprueba que tiene una pistola dentro. Aquí eh, entramos, entramos en el terreno de los cuentos de hadas porque es imposible, <laughs> porque estaban, mira, es, estaban eh, cacheados no dos, no ah. tres, ochenta veces. Mira, es casi imposible que esto haya pasado. Son dos escenas, ¿eh? en realidad tienes que estar muy pendiente de cómo el director nos muestra cómo le llegan las pistolas, porque son dos escenas. Y con eh, yo creo que ahí habla de, que le tembló el pulso, yo creo un poco mm. de, sabía que estaba colándolo, colándonos algo y mm. nos, nos mm. coló lo del, suicidio. Luego, de parte, cuando, cuando hay que entender que no, contextualiza, está el, secuestro del avión de Lufthansa, aquel que partía de Palma de Mallorca, eh, que luego acabó en Mogadishu. y eh, el secuestro de Slayer, está en paralelo, está en funcionamiento y esas dos cosas la gente de fuera está presionando para que salgan los prisioneros. Y justamente al día siguiente, cuando se libera el avión en Mogadiscio, ese mismo día, <laughs> vaya, aparecen suicidados. ¿Eh? Exacto, ha sido... Eh, yo creo que un poco no nos está explicando realmente que el Estado sabía que una vez que murieran los de Stangen, la gente de fuera perdería un motivo de lucha. Exacto. Fue una ejecución, y muchos lo dicen, y es un secreto a voces, pero oficialmente el Estado, con su religión, eh, es como cuando Bush bombardea y dice que no hay muertos civiles, y todo el mundo los ha visto y las pruebas están en todo el mundo, ¿no? Ahora, si alguien quiere ir a ver una película Hasta que, refleje muy bien los hechos del 68 mm. y realmente toda la, digamos, todo el sentimiento antiimperialista que había, guerra del Vietnam, etcétera, etcétera, mm, el golpe de Estado en Chile, bueno, todo, ese contexto internacional que había de, la gente saliendo a la calle y realmente identificándose con las luchas anticoloniales que se estaban dando en ese momento, esta película está muy bien en ese sentido, ¿eh? también hay que decirlo, es un documento gráfico casi como si dijéramos. Ahora, quien espere ver un poco de rigurosidad en el punto este no, la encontrará. <laughs> No sé cómo, no sé, a lo mejor la gente en Alemania ha hecho esta lectura también. Mira, son cosas. Puedes ver un buen western y luego ves que no ha sido la realidad que ha pasado, pero te gusta el western, ¿no? <laughs> Y puedes ver, ¿sabes? Que cada uno lee la realidad que él es capaz de leer en películas, en libros, y creo que demos con esto. Y si tú lo recomiendas, me alegro, voy a verla y pues muchas gracias por tu valoración, José. No, no, y a mí por darme la oportunidad de, poder participar en tu programa. Digo otra vez cuando pueden escucharte a ti, los domingos. Domingos por la mañana a partir de las 12 del, mediodía. ¿De 12 a 1 o 1 y media? una y media. Una hora y media, un programa con alto contenido histórico, político y de análisis de la actualidad, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien. Gran presentación, muchísimas bueno, gracias. Bueno, pues gracias por haber estado aquí. Chao. Chao. seinem Kinostart sorgt der neue Streifen des Produzenten Bernd Eichinger für Wirbel. Nun kommt er auf die Leinwand, der Bader-Meinhof-Komplex. Ja, aber dann predige auch, dass über die Hälfte der Menschen auf der Welt nicht genug zu fressen hat, während andere sich im Luxus baden. Dass es keinen Sinn hat, für eine bessere Welt nur zu beten. Dass sie sich verdammt nochmal wehren müssen. Es ist die Geschichte der Rote Armee-Fraktion RAF nacherzählt in Starbesetzung. Ob Johanna Wokalek als Gudrun Enslin, Moritz Bleibtreu in der Rolle des Andreas Bader, Martina Gedeck als Ulrike Meinhoff oder Bruno Ganz als BKA-Präsident Horst Herold, die Crème de la Crème der deutschen Schauspielerszene hat sich zusammengefunden und unternimmt nach der Buchvorlage von Stefan Aust eine Zeitreise in die Bundesrepublik der 70er Jahre. In eine Zeit, in der die noch junge Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert wird. Auf lange Sicht gesehen Nützt es allerdings nichts, auf Köpfe einzuschlagen oder wie manche fordern, Köpfe abzuschlagen. Nicht die Polizei, sondern die politischen Mächte haben die Verhältnisse zu ändern, unter denen Terrorismus entsteht. Authentische Rückschau, Lehrfilm zu einem wichtigen Abschnitt deutscher Geschichte, Actionstreifen oder gar Heldenepos, was der Film bader meinhof komplex ist oder sein will, darüber sind sich die Kritiker nicht einig. Bemängelt wird vor allem, dass es zu sehr menschele im neuen Eichinger Werk und dass die RAF-Mitglieder, die für so viel Leid sorgten, zu coolen Helden stilisiert würden. Am Filmset sorgten vor allem die Drehs an den Originalschauplätzen für große Betroffenheit bei den Beteiligten. Nun wird sich zeigen, wie das Publikum reagiert. Einen Erfolg kann der Bader-Meinhof-Komplex schon verzeichnen. Der Film wurde als deutscher Bewerber für die Oscars 2009 ausgewählt. Ja, das war ein etwas älterer Trailer, aber ich habe es noch einmal gebracht, damit der Inhalt noch einmal rüberkommt. Der Film ist mittlerweile überall in den Kinos oder auch schon gewesen und wieder vom Programm runter. Hier in Barcelona, glaube ich, läuft er noch in zwei oder drei Kinos. was verkehrt und wenn das Herz wie im Fieber schlägt. Was ist dann die Freiheit? hab Angst um dich und mich. Darum lass uns endlich was tun. es viernes, nos escuchas en directo. Y si es sábado, estás oyendo la repetición del viernes. Niemandsland, un programa para todos, todas y nadie. Contrabanda FM estamos acercando ya a la recta final de este programa Animatlante, este viernes día 3 de abril. Cerramos esta sesión Nimanslandiana con música del este, de Alemania, del este que ya no existe, con el grupo más emblemático de aquellos años, Tipuris. das waren die Pudis, die DDR-Gruppe, die auch heute noch im Westen, <laughs> im neuen wiedervereinten Westen unterwegs ist. Ich sage schon mal Tschüss, Adeo, Adios, bis nächste Woche Freitag. Äh, das war unser heutiges Programm vom heutigen 3. April 2009. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, jetzt kommen gleich hier die Leute von Sibaldone, ein Programm auf Italienisch. Und die gucken mich hier schon an, die starren mich hier. <laughs> und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und nächste Woche ist Ostern. Wahrscheinlich werden wir nicht live hier sein, sondern diese Sendung wird wiederholt. Tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Freitag, sagt euer Detlef Jeskas. Yo, agur. Haltet die Ohren steif.